і ще раз подивувала власній наївності. Вона його дружина. Хто їй повірить? От коли б вона пішла вже не дружиною, але тоді Василь не захоче її допомоги і не захоче нічого. Ні, таки Сергієва правда зараз казати не випадає але й обманювати чоловіка в такий час. Щоправда, вони тепер з Сергієм не зустрічаються, так вирішила вона, і Сергій її зрозумів. Вони мовчазно уклали важку для обох, але потрібну змову. Лише тоді, коли залишаються удвох у кімнаті, перемовляються кількома словами. Вона намагається підтримати його, вселити віру їй стискається від страху й жалю серце. Сергій змарнів і щорнів лицем. У нього аж кістки проступили на вилицях. Він не знає, як йому вестися на роботі. Люди до нього підходять рідко, намагаються все розв'язувати з басом. А він сам розмовляє з ними лише за крайньої необхідності. Вона розуміє, що його не тільки мучить страх, а й пече сором, і намагається подати іншим приклад рівного ставлення до завідуючого сектором. Але ж хіба обдуриш усіх? Клаву, вечірка. Либонь він теж щось знає, бо коли дивиться на неї усмішечка на його губах звивається, як молоденька жвава змійка. Тепер вона в усьому покладається тільки на Василя Васильовича. Мабуть, настав той великий момент, про який думала, якого боялася, що все доконечно тримається на ньому одному, його волі, його зібраності, його вірі в життя. І знову вона торопіла перед ним рівним певним себе, сповненим сили. Мабуть, запаси його віри просто невичерпні. Про це вона знала і раніше. Він взагалі сповнений якогось всеоб'ємного, гарячого оптимізму. Одних він захоплює, в інших скептиків викликає іронію. Він вірив у всі кампанії та заходи, які запроваджує інститут. Часто сам виступає їх ініціатором, розвиває, вкручує в ті вири якомога більше людей. Трохи інакше, але теж з оптимізмом дивиться в прийдешнє. Хоч там і старість, бездітна старість страшна. Недарма він усе частіше просить її взяти дівчинку, саме дівчинку, мабуть, на догоду їй з дитбудинку. І немічність. Але він мов би, увібрав у себе частку чогось великого, породженого самою природою. Він вірить у розумну перебудову світу, йому не байдуже, яку там нову зброю кує за океаном дядя Сем. Їй так само не байдуже. Але для неї це далеке, неуявне, а їхня газова плита вже зіпсувалася геть, і це її турбує кожного дня. І тільки вона по три рази перевіряє увечері, чи вимкнуто газ. Василя Васильовича страшенно тривожить, скільки століть чи десятиліть житимуть в Африці слони, і чи довго ростимуть тугі з терпким запахом качалочки рогозу на луковому озері, бо в далеких планах намічено спорудити поблизу від озера житловий масив. Оці качалочки рогозу і слони, і Дніпро, його без решти. Їй це вельми приємно. І вона розуміє що менше в світі і слонів, і таких людей, що, може, тут навіть є якийсь зв'язок. Звичайно, шкода, що він не наважиться на щось велике, і взагалі отакий розкиданий, нечіткий.